tuli sõda, läksin sinna, smoking soni maha jäi. ruutjäi maha pelgu linna, nüüd tema saksalasega käib. kes võib noorust, noorust elata, kui noorus tahab, taha keerata. kes võib noorust, noorust elata, kui noorus tahab taha keerata. keegi tahab osta akut, hambakulla pakub sest. sõdurpoiss, sina perset laku, kuulihauke täis su vest. kes noorus noorust keelata kui noorus tahab, taha keerata, kes võib noorust noorust keelata õnnorus tahab taha keerata, pealtpoolt põlvi võitsad kilo, altpoolt põlvi meeter puid. linnaau ja linna ilu maksab ainult ürallui, kes võib noorust, noorust keelata, kui noorus tahab, taha keerata, kes võib noorust, noorust keelata Kadriorus tahab ta keerata, Kadrioru puudev ilus, siidipesu kärises. tuttav tott sealt Pelgu linnas, plangunajale varises, kinopilet paugu tasuks, talle ka pihku pisteti kõik, mis teedleb rahva kasuks, kas likud maas või istukil. kes võib noorust, noorust keelata, kui noorus tahab, taha keerata. kes võib noorust, noorust keelata, kui noorus tahab, taha keerata. isamaa on hädaohus, teda ka kaitsmas Eesti mees naisel vitt on suures nohus, siiber sita augu ees. kes noorust, noorust kelata, kui noorus tahab, taha keerata. kes võib noorust, noorust kelata, kui noorus tahab, taha keerata. küll me ükskord teeme soti ees jääb võitjaks, eks me näi. kas väsinvit või munnikoti, kas Uots või Mister Mäi. kes võib noorus, noorus keelata, kui noorus tahab, taha keerata. kes võib noorus, noorust keelata, kui noorus tahab, taha keerata